radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 274 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca una nova edició, la 274, edició molt especial. Com sempre, abans, però, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, els estudis de Radio Trama. Avui no hi ha pràcticament ningú, no hi ha pràcticament ningú perquè no hi ha ni, ni l'Eric, ni el Manolo, ni el Pau, només tenim el reverendo Te Reviento Teclas. Hey, que diu, Ricky? Pues sí, eh? avui estem una miqueta aquí Bueno, acostumats a que últimament hi havia un munt de suportes sí. aquí acompanyant-nos o, o fins i tot érem els quatre aquí del Pim Pam Pum. I avui, mira, estem així mano a mano, però escolta, avui ens hem preparat una, una autèntica especial. És eh? que avui havíem de quedar, encara que no fóssim gent. Avui, avui, avui és un programa dedicat a l'Evaristo, yeah. que com ja tots deveu saber, perquè s'ha compartit a les xarxes a saco, sí. Eh, el, van de, bueno, el van emportar a comissaria per denunciar-lo per... Bueno, pel contingut de les seves lletres, no? Sí, no, crec que era més explícitament per algo que va dir... A, estava fent un concert i durant el concert va dir no sé què, algo sobre la Guàrdia Civil, suposo, i, i per aquestes paraules se'l van emportar. I per, I per això nosaltres doncs, hem dit de, de fer un, un especial Evaristo. Ja veureu que portem molt bona música. Si de decir lo que siento, no tengo ninguna duda, no pago 30.000 mil euros por llamarte hijo de puta, que lo eres. Y aunque la jota es la misma mamá, con la misma melodía, anda y rompete la crisma, hijo puta. Evaristo Páramos Pérez, nascut a Tui, Pontevedra, el 13 de juny del 1960, cantant de música punk, va ser el vocalista de la Polla Records, grup de música actiu fins al 2003 i que al costat d'altres bandes van formar part del denominat rock radical basc. Actualment és el vocalista de la banda Gatillazo. Encara que va néixer a la localitat gallega de Guilla... Guillarei, a Tui, a, a la província de Pontevedra, es va traslladar des de molt petit a, loca, a la localitat alavesa Salvatierra. Actualment resideix a la, loca, a la localitat d'Onyate, a Guipúscoa. El 1979 va crear juntament amb el Sumi, el Charlie, el Maleguin i el Fernandito el grup La Polla Records. La banda va mantenir la seva activitat fins l'any 2003, quan va, quan va produir la separació definitiva del conjunt. Evaristo va gravar amb el grup un total de 13 àlbums d'estudi. Paral·lelament, eh, amb la Polla, paral·lelament amb la Polla Records, l'Evaristo va formar el 2002, juntament amb els components de RIP, el grup Te Cagas, amb el qual van publicar el seu disc eh, Nuevos Héroes del Rock. Dos anys després, el 2004, quan la Polla ja s'havia retirat dels escenaris, Evaristo i Rip van tornar a juntar-se sota el nom de Temeas per gravar el disc Buscándose la, Buscando la vida o Buscándose la vida. Buscándose la vida, crec que. Sí. Era. Uh, aquests dos grups van ser experiments temporals que no van realitzar més d'uns quants concerts. I el 2002, l'editorial Chalaparta també va publicar el seu llibre Por los hijos lo que sea, que conté una sèrie de pensaments filosòfics, relats i textos inclassificables sobre el diví i l'humà. Després de la desaparició definitiva de la polla, l'Evaristo no va trigar a formar una, una nova banda, Gatillazo, amb la qual, sense haver publicat cap disc, allà pel 2004, va començar a fer diversos concerts. El seu primer disc, homònim, homònimament parlant, Homònimament parlant. va veure la, llum, la llum eh, l'any 2005 i el segon, Dianes Legales, una al·lusió paròdica a, eh, de Diana de Gales o Lady Di, el 2007. I el 2008 va donar a conèixer el tercer disc amb gatillazo anomenat Sex Pastels, fent una clara referència al grup britànic dels 70 Sex Pistols. Tres anys després, el 2011, Gatillazo publica el seu quart treball titulat eh, Sangre i Mierda. El 2 d'abril del 2013, Gatillazo llança el seu cinquè àlbum amb el títol de Siglo XXI. I el 17 de novembre del 2014, Evaristo publica el seu segon llibre titulat Quatre estaciones hacia la locura, a través de l'editorial Desacord Edicions. Ell mateix es reconeix com un gallec basc i és, i és un reconegut seguidor del Celta de Vigo, havent portat la samarreta del club a molts dels seus concerts. Fins i tot és membre de la penya cel celtista d'Eibar, la Eibarzale. I en les seves cançons realitza molt fortes crítiques al feixisme, al capitalisme, al nacionalisme, l'autoritarisme i al catolicisme. El 26 de maig del 2018, després d'actuar en un festival a Jerez de la Frontera, va ser identificat per la Guàrdia Civil amb l'objecte de denunciar-lo per su suposadament insultar la policia. L'actuació policial va tenir un notable ressò a les xarxes, com comentàvem abans, i, i, bueno, fins aquí hem repassat una mica la... I tant, la, bio, la biografia de, del, del, com li diuen, el geni no? de Salvatierra. Sí, una, una, miqueta, una miqueta el geni sí que l'és. Mireu, començarem amb la música, que és una miqueta el que ens porta aquí. Ja sabeu, per aquelles que no sabeu, que som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, que, que barregem diferents estils, avui ja veureu que no tants, i que, i que les temàtiques de les cançons sempre són polítiques i socials. Uh, la primera cançó és una cançó que, que fa l'Evaristo, evidentment, amb, amb la banda Basotti, la mítica banda italiana, i bueno, és un temazo. Ellos dicen mierda. cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final. Dos semanas, tres semanas o cuarenta mil mañanas que pringue la madre de Dios. Cuánto horror habrá que ver, cuántos golpes recibir, cuánta gente. com hem començat, eh? Déu-n'hi-do, començat, com home, Després de la xapeta de, del principi, convenia fotre, començar amb sí. alegria, eh? Per aixecar una miqueta a la gent que s'estigui escoltant, una abraçada a aquelles que ho feu. Eh... Però deixa'm dir que jo he preparat una mica el programa així, una mica progressiu també, i també he portat algunes versions. Bueno, el teu no era ben bé una versió, perquè hi havia l'Evaristo en persona sí. allí. Però bueno, jo sí que us porto una versió, a falta de Manolo me'n vaig jo cap a Xile, és una... A veure, com us explico això? A veure, deixa'm buscar la info perquè... Um, és un disc que, que ha fet una... A veure, deixa'm-ho trobar, que si no és massa info. Busquem-ho, busquem això. Perdoneu, eh? Això es diu A quemarropa, una discogràfica que produeix, edita eh, i promociona i fa tot per la música independent i tal. D'on? Ho sabem? Mm, de Xile, però no, sí, eh? no et sé dir... Mira, el Manolo no estaria orgullós. El Manolo, clar, clar, aquesta va per amb ell. Es diu A, quemarropa, el, el, el recopilatori que, i és, de, és una antologia poètica, o sigui, són cançons i són versions, tot versions de, de grans... Bueno, de coses que ells consideren dignes de ser en aquest recopilatori i una d'elles és la solució final de l'Evaristo, uh que la tindrem en forma de trova, no? així un cantautor que es diu Seba Panga, i a veure què us sembla. Una versioneta, però d'un temacle com una casa. Caviaret del bo. Mm -hmm. rebentant Can Capablanca, el mestre Tecles, espectacular, temazo, per dir hola, eh? Aquest, aquesta era la, la teva primera bala. Sí, sí, suaveta, però contundent alhora. Déu-n'hi-do, déu nhi déu una, una joia el que ens ha deixat el, el mestre Tecles. Ben guapa, ben guapa la proposta. Seguim amb l'Evaristo, seguim amb la Polla Records, el grup format al 1979 i que van acabar el 2003 a Gurain, a Àlava, Eh, Para el Evaristo como a vocalista, al Fernandito a la batería, al Maleguín, al bass, al Charlie a la guitarra solista y al Sune a l'altra guitarra. Es un temazo desde el seu 14 años de la Polla Record y que aporta como título ¿Y ahora qué? con sus rebajas. ¡Nos quieren utilizar! ¡Pero no se comen nada! ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora ¿Ahora ¿Ahora ¿Ahora ¿Y ahora qué? I ara què? Tremendo tema zarrangano de la Polla Records, aquí al Pim Pam Pum. Brutal, brutal. És que això, aquest programa... <laughs> Estem aquí tots dos solets, però ens ho passarem bé, eh? Coser i cantar, no?, que li diuen. Es farà sola, això. Sí. Mireu, jo ara continuo, continuo amb la sèrie. Torna, torno a portar la Polla Records genuïnament, o sigui, no és una versió ni, ni res i me'n vaig cap a l'any 1985 amb el del seu disc Revolución i he triat un tema molt, molt recurrent avui en dia que es diu Era un hombre <laughs> Just me. Cuéntame que el paro Cuéntame que el hambre Cuéntame cien mil al mes Cuéntame lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has perdido tu dignidad.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 Molt bé, més música combativa, més edició 274 des dels estudis de Radio Trama en aquest especial de l'Evaristo. Seguim amb més Polla Records, que és el que avui tindrem a tort i a dret. Ja veureu que més jo sóc un, sóc un enamorat de l'Entorrecto, d'aquell LP en directe que van enregistrar sí. el 98. Tots ho som, tots ho és som. És que per mi allò va ser caviar del bo. I, i bueno, la veritat és que porto diversos temes d'aquest eh, CD, com dèiem, i el primer que us porto és aquest, el Congreso de los, de los Ratones, també molt, molt d'actualitat. Son los cagones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco Arts combatives, música punky de la bona, això és el pim pam pum, una altra, una altra bala tirada, una altra que arriba, ara és el, el mestre Tecles, en aquest fest to fes que estem fent avui. Vas, eh? Va, va, jo segueixo sumant anys, l'anterior era del 85, ara faig un saltet cap al 92, des del seu disc eh, negro, crec que era, i porto un tema que es diu també també és de grandíssima actualitat, es diu Europa. Europa. La gran aliada. ¿eh? Salen. Una mica psicodèlica, no? Sí, progressiva, per l'Eric, podríem sí, dir. Sí, és un post-algo, no? <laughs> Segur que és post-algo. Mira, hi ha una pel Manolo i una per l'Eric. I, I el Pau també s'ha portat alguna, eh? Home, el Pau, una de les més canyeres pel, de, de les del final, ja veràs. I tant que sí. Molt bé, doncs més música combativa. Seguim en aquest especial de Baristo, especial La Polla, Gatillazo, Te Cagas, Te Meas, bueno, una miqueta de, de tot i força. Són, tornen a ser la Polla Records, una miqueta més endavant del que ens havia situat el Ricky, en el 98, en aquest eh, directe que, tant us, que, que us he dit que tant m'agrada, el Entorrecto, i és, és un temazo que porta com a títol La solució final. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a la secció informativa de Ràdio Trama. Comença l'agenda de la ràdio. El primer dels actes que us portem és a, són les 26enes festes alternatives de Cornellà, que seran els dies 1 i 2 de juny al pàrquing de, de la Renfe de Cornellà. El dia 1, a partir de les 8, començarà la festa amb bastoners, eh, bastoners de Cornellà eh, i concert de flamenc amb Lili Lerele. A més, hi haurà el prego i el xupinazo i a les 11 comencen els concerts, concert feminista de Thursday Pussy Dogs, eh, Que te calles, Marina H i Emma, Emma Espedes. A més a més, el 2 de juny, a partir de les 12 hi haurà jocs infantils, després vermutillo, paellada popular, cafès i després hi haurà concert antirepre concertats a partir de les 22 hores amb Dirty Diablos, eh, Punk Rock, Eina i Insert Show. A més a més, hi haurà els Diables eh, eh autònomes, Diables autònomes del Baix i Sound Barri, i com, com dèiem, el pàrquing de la, de la Renfe Cornellà. Espectaculars les festes de, de Cornellà com cada any. Més actes dins d'aquesta agenda, si, si vol canviar, aquí. La quartera presenta Teatre Vindicacions de Trama SCCL. Divendres 1 de juny, a partir de les 9 mitja, aquí a la quartera, al carrer Comte Jofre, número 30. I un altre acte, el segon, Mepirra, la Birra Fest, el 2 de juny a la plaça de la Prospe a Barcelona, amb, amb concert de Pogo sobre mi madre a les 21 i Mateòlica a les, a les 22.15. A més serà amb trio, Mateòlica trio, i això organitza la gent de Los de Toda la Birra. Més, més actes, eh, van tombats la gent de, de la batucada de Sabadell fa dos anys, el dia 2 de juny, hi haurà una, una cercavila a partir de les 5 i mitja, després hi haurà correbars i després hi haurà concert a càrrec de Xiroi. A més, eh, eh, animant la festa estarà Big, eh, eh, Big Man Bigalow i a més a més seguirà la festa a la Repu amb DJ Dislexia i bueno, eh, un tros, un tros d'acte el que fan també els, els van tombats. Eh, Vox col·labora amb el feixisme europeu, cap espai per a l'extrema dreta, ni aquí ni enlloc, concentració diumenge 3 de juny a partir de les 11 a la plaça dels Països Catalans. Organitza unitat contra el feixisme i el racisme. I un altre eh, acte indeferible, aquest és l'acte de presentació eh, de Veus Barberà, el mitjà digital d'informació local que vam presentar aquí al programa i que, i que el 5 de juny, com dèiem, a partir de les 19 hores faran un acte superguapo a l'Auditori Maria Feliu. I més, I més actes, la política del terror sexual, presentacions a Catalunya del llibre Microfísica sexual, sexista del poder, de Nerea Barboja, Uh, acte també indefallible divendres 8 de juny a partir de les 7 de la tarda aquí al casal Can Capablanca, al Comte Jofre número 30, organitzat per Justa i Can Capa. I més actes també de Can Capa, el taller de danses eh, a la quartera el 9, el 9 de juny eh, a partir de les 10 i mitja. I un altre acte, eh, Palabras y Arte, eh, Eleonor Ebe, presentació del libro i debate i taller auto, autorretrato eh, a l'Espai Contrabandos el 9 de juny a les 12 i mitja hablamos de l'antipsiquiatria a través del libro Palabras y Arte. Escuchamos del col·lectiu Bauma i Fabricants del Futur. I un altre acte superguapo, el primer aniversari, el 9 de juny, de la caserna. Volem la caserna. A partir de les 9 hi haurà festa, després xocolatada, visita guiada, vermut i un munt d'actes, xerrada i concert eh, i traca final. Més actes, el, el concertàs també de Traco a mano armada no estava morto, estava de, de parranda, que tornen, reedició limitada de l'últim show, el 9 de juny, a, a, a, Canyapollet, a, a Canyapollet, al carrer Jaume I eh, de Ripollet, entrada gratuïta. I una altra, una altra festassa, la Festa Major eh, Jove de Roquetes, eh, Puro Barrio 2018, dissabte 16 de juny, a partir de les 9 hores, a l'Amfiteatre de Roquetes, a concertar amb Extracto de Lúpulo, Casparrata, eh, Achiri Punk, eh, Radical District i, i Violets. Més actes, el pròleg el 16 de juny, la prèvia de la Festa Major eh, a Reus, durant tot el dia activitats i bueno, no, no us perdeu el pròleg que cada any la lien, la lien ben grossa abans de la Festa Major. I un altre acte, aquest també indefalible, un acte que ens fa una, una especial il·lusió poder donar-vos, és el cartell definitiu de les jornades eh, No callarem a Ripollet per la llibertat d'expressió diumenge 17 de juny del 2018 a partir de les 11 fins a les 9 a la plaça eh, Joan Abad al pavelló Joan Creus. Hi haurà, hi haurà concertats de perversions, Will Mamas, Nosfira Dab, Buscando el Duende, Escarcha, Ratllat, Gregorio Petróleo i Infante. A més a més hi haurà lletres amb Jan Poètica i a més hi haurà ràdio amb, amb el Pim Pam Pum, que estarem allà per fer un programilla de ràdio aquell dia amb, amb tota la il·lusió del món, i també concertats de, de rap amb Dani Castro i l'Ester, a més de Brien, en Luri i Musta FM. Crossy, el emissario, i a més a més hi haurà dinar, hi haurà el Gamero Selector posant, posant de DJ, a més amb el Cercedilla també punxant, i dansa a càrrec de Epidemic Dance Show, pedazo d'acte el que s'han currat la gent de, la gent de Ripo. I un altre acte també, un altre acte molt, molt interessant, el 23 de juny, nit de bruixes, a, a la caserna, Sant Joan a la caserna. Aquest any toca. I fins aquí la secció informativa de la ràdio, fins aquí l'agenda de Trama.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 I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, seguim endavant amb aquesta edició 274, molt contentes que ens escolteu, programazo que ens estem marcant a càrrec de, de l'Evaristo i dels seus grups. Ara és el torn de Mestre Tecles que tira una altra, una altra bala de les bones. Què ens portes, bonic? Mireu, això jo ja mai cap a finals de la Polla Records, no al final de tot, però cap als finals, al 1999, que van treure el disc Tota la puta vida igual, i he triat un tema que a, a mi, no sé, de, de més jovenet l'escoltava i m'encantava, tinc un gran record. Potser no és el millor temacle de la història de la Polla Records, però té algo que a mi... Que És el teu temacle, clar que sí. Es diu Dia Positivo. <laughs> Vaja, que tots els dies comencen molt bé, però, però quina puta merda, no? Encara que li fiquis la teva gran, tot el teu entusiasme, eh, el, el dia se t'emporta per davant, no? Sí, de, de vegades és això que ens passa, que la vida se'ns porta pel davant. Bueno, doncs, pues, déu nhi eh? Molt gran, molt gran l'Evaristo, tio, amb el seu humor àcid, la seva crítica social... Bueno, el seu estil, no? Perquè és sí, sí. tot un estil. Genuí. El geni de Pontevedra, clar que sí. Més geni de Pontevedra, més, més Evaristo, en aquest cas amb els Gatillazo, la banda de Punt d'Euskal Herria formada el 2003, amb, amb ell a la veu, el Chiqui i l'Àngel a les guitarres, el Miquel al baix i el Tripi a la bateria. És un tema homònim, que no sé si n'havien tirat algun, però aquest, aquest no. ho és. És un tema que dedico molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, a la que sempre li, li envio un tema i li envio un petonet. Desde aquí, si se está escuchando, i una abrazada bien forta. y es un temazo que es diu eh, Cómo convertirse en nada. Com convertir-se en nada del 2016. Aquesta cançó sempre em recorda a la Noe perquè és veritat que em va, eh, em va regalar pel meu aniversari de fa algun, de fa algun any eh, una entrada per veure els Gatillazo a Terrassa. Va ser un bolazo espectacular i aquesta cançó la guardo molt, molt en, el, en el record d'aquell dia. Molt xula, per ella va dedicada. Més música combativa, més pim-pam-pum, més edició de 174. Ens esverem per moments, arri arribem a l'equador del, del programa. Mestre Tecles, com sortim d'aquesta? Jo segueixo amb Gatillazo també. Bien del Dianas Legales del 2007, el segon disc de Gatillazo, i he triat el, un tema que no té nom, que es diu Bonus Track, perquè és l'última del disc, i així, i així és un temacle com una casa que l'han fotut de bonus track, però mira, Pues podría ser la mía, no? <laughs> ¡Enchúfala! Abuelito, dime tú, ¿qué haces con un tubo en la nariz? Mi primera novia fue la que me tranquilizó. Era una china muy guapa que se me lió. Al principio nos fue bien, alegría y buen comer, pero me reía tanto que me atragante. Todo el día de apalanque con mi china en su papel. Parecía que era medio japonés. Me largué sin avisar mi segunda novia Speed, la que me enseñó a follar. Siempre echábamos los polvos hacia la nariz. Cada vez pedía más, incansable hasta aburrir consiguió que me olvidara de lo que es dormir. Cuando se me descuidó, me escapé por el balcón a casa de Mari Trippi que me alucinó. Casi pierdo la cabeza, casi muero en la explosión. Fantasía y paranoia en erupción, casi me quedo colgado. Me encontré con Juan Alcohol, que tenía la opinión que los hombres entre ellos se entienden mejor. pero mi siguiente amor fue muy fuerte para mí. Ella era mi heroína en un ambiente hostil y le daba igual que le fuera infiel porque yo siempre volví a cocaína. Me gustó, fue la reina de mi amor, solo que era un poco cara su manutención. Conocí la sensación de meterse por meter hasta que perdí los nervios con tanta emoción. No las quiero ver, no las tomo no me tomarán, si no es por invitación, porque soy un hombre con educación. <laughs> Para Parafrasejant el mateix Evaristo, el fascismo se comió la libertad y tras 40 años de digestión cagó esta democracia. De unido, <laughs> ¿cómo la suelta, una a una, quinas perlas, quinas balas ventiradas. Un gran, un gran. Y <laughs> el seu humor de que es que Brutal. L'has clavat, clar que sí. Seguim clavant-les aquí al pim-pam-pum, tornen als gatillazos, seguim amb els gatillazo. Des de l'LP que abans ja us presentava, el Como convertir-se en nada és la tercera cançó i és la de l'oeste. la de l'Oeste del 2016, també des del Com convertir-se en nada, bueno, una altra, una altra joia que, que us hem portat en aquesta edició 274. 2016, eh? és que porta la tira d'anys, fem des bona 79, música. sí, sí. Increïble. Increïble. La Polla Records, eh, també Te Cagas i, i Gatillazo. O sigui, són les bandes on ha, on ha fet de vocalista l'Evaristo, que és per ell el, el programa d'avui. Mireu, va, jo ara us porto, per donar-li una mica de varietat, us porto una altra versió. Són els Ignotus, que versionen, versionen un tema del 1994 del Bajo, pres Bajo Presión, que es diu Monopoly. Wow. es un país favorecido por mi ayuda comercial. Prestamos para pillar lo que queda por chupar. Como me lo amo, pues me asocio con un paisano, con orgullo en la cartera y con mi ayuda militar. Yo lo pongo a gobernar, mi finca particular. joder, creo que se veía claro cuando pasó. Bueno, igual menos claro, pues si no, no hubiéramos topado, ¿no? Pero yo creo que sí, que era como era, como, se, como decían, que yo me acuerdo de que, era un crío, pero me acuerdo. Era, eh, ¿cómo era? Ruptura... Ruptura era lo, guay y lo otro era como pactar. Reforma, reforma. la reforma es la ruptura, eso. Y lo que tenemos es la reforma. Entonces, ¿cómo puedes cambiar de sistema si no cambias ni los jueces, ni la policía, ni el ejército, si no les pasas un poco ahí por el cedazo, ¿no? A ver, a ver qué cae. No les pasas, dejas, todo, todo. ¿Y? Sí, pues 40 años más de franquismo que te has comido. franquismo con pinta de democracia, con los mismos, las mismas familias, con los mismos nombres, pues con todo. Eh, Toda la misma cuadrilla, son la misma cuadrilla y sus herederos. Es increíble. Pero y estamos aquí con la democracia, exportándola para América y la hostia, ¿no? <laughs> Evaristo, Explicándole al mundo cómo va el tema. Es que es impresionante. És impressionant. Veritats com a punts, les que, les que diu aquest home, l'Evaristo. Seguim... Grandíssima entrevista, eh? ja sí. l'havia escoltat aquest àudio, fa... això és, és vella, això. Eh? Sí, ja, ja, ja té els seus anys en una, en una televisió És que és bo privades. perquè gairebé totes les cançons seves són totalment vigents, o sigui, les primeres les escoltes sí. avui en dia i són 100% virals. Malauradament, exacte, és, és així. Mireu, doncs abans hem dedicat una cançó al, al, a l'Eric, que era la, la progressiva, després també abans, prèviament li hem dedicat al Manolo, i ara li toca una cançoneta al Pau, que em sembla que ens està escoltant, des d'aquí li enviem una forta abraçada. És un trallon, per això li dediquem al Pau. És un temazo que és el carne la picadora, en directe. Carne para picadora! hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis bellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este error, que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Vida de superviviente Imetarse algo de gente Pina de superviviente La rueda sigue y se acabó la juventud Ahora me pongo con metadona Y cuando pueda Solo un amigo te puede traicionar. Chan. Only té mazarranganos per la vena, aquí al Pim Pam Pum, Old School, aquí a Radio Trama. Què us ha semblat aquest carne pala picadora dedicada al Pau? Un trallazo en tota regla. déu nhi es tallava però, però valia la pena. Una de les cançons més versionades de la sí. història, no? Sí. Bueno, és, és... Quan ets jovenet i comences amb el punky, suposo que és una força assequible per, per començar. Un dels diversos himnes que, que, té, que té la banda. Més música combativa, més edició 274, aquí amb l'Evaristo, amb la Polla Records i amb totes vosaltres. Què dius, Riqui, què ens portes ara? Vinga, va, jo torno cap als Gatillazo, és el del seu primer disc, l'homònim, i he triat un tema que es diu Problemes. Problemes. Problemas i nunca se acaban los putos problemas. taas! al cuartel, como jures vas a ir, me decían la monjita y el guardia civil. Y mucho tiempo después, con la izquierda antiglobal, no se dice hijo de puta igual se dice subnormal, idiota, tonto ni papán, porque ahora es discapacidad mental. Es para cagarse en Dios, ni tampoco has de decir, según esta religión, que te den por culo ni a chupar la soca, cabrón. Con el mundo como está, amenaza nuclear, corrupción, miseria, guerra y alta sociedad. Hoy contra la explotación y la contaminación, lo importante y lo primero es que hablemos bien. Si la pasma te apaliza y no te puedes defender, ¿Qué cojones, hostia mierda les dirás? Por favor, pégame más, lo que debe mejorar es el trato a los demás. El lenguaje no hace daño aunque me excomulguéis. putada y qué dolor en este mundo cabrón. Los mayores asesinos son muy educados. Qué violencia y qué cago en el copón. Hitler fue vegetariano, no vamos a discutir, pero ya es casualidad que la izquierda y la derecha en esto son igual. Cuando hablamos de insultar, lo que importa es ofender. Si tú no te picas, nunca más te arrascaré. No lo dejaré, no lo cambiaré no me maléis, puto coñazo me dais, cámbiate de oído que te lo han dado mal. ¡Tachán! <laughs> Pedazo bonus track que se han marcado. ¿eh? Espectacularis. Aquí al pim-pam-pum, buena música de l'Evaristo. Que es con el, bonus track aquest es con la segona part de l'altra cançó que, parla, que portava sí? abans de les drogues, que parlava de sobre les drogues, no? Aquesta. Aquest cop de, sobre el llenguatge, els insults i tal. Molt bé, molt gran, molt, bé. molt gran. Tu. A la, en la seva línia, mireu, i en la seva línia us porto un altre himne que no presentarem gaire, va ser fet el 1998 en un directe, en aquest cas la Polla Records i el Xus. I ahora para acabar vamos a echar la Quins acords, eh, aquesta cançoneta del Xus. déu nhi Ai, el Xus, també una, una de les altres, de les més versionades de la història sí. del punk espanyol. Eh? Un, un himne, un himne de cançó. Deixeu-me que, que us digui, per la gent que ens escolta a Radio Trama, que, que el Pim Pam Pum estem preparant diverses coses. Una ja l'hem dit a l'agenda, que és la, de, la del 17 de, de juny, que estarem a Ripollet, però una altra que encara no, no hem dit perquè encara no hi ha el cartell tancat i tal, però farem dins del cicle de, de concerts de, de Can Capablanca, el Parasol, el Parasol, que sempre ho fan coincidir amb els Canyatapa els dimecres, doncs el primer, el primer dimecres de juliol, que és el 4, eh, farem un programa barra bolo amb, amb, bueno, amb diferents grups i bandes de, de hip-hop, de rap, com són el Resilència, vindrà Elgio, vindrà el Dani Castro, segurament també vindrà el Marpalli, i, bueno, i estem darrere de que les, les Línies Perdides, també una, una banda de, de hip-hop, de, de noies d'aquí de Sabadell doncs també vinguin. A veure si ho acabem de rodoni i, i a veure si no plou i fa aquell vent terrible que ens va fer <laughs> l'any sí, passat. Sí, amb, els, amb el sigil pa que... Va ser tota una aventura, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi Molt bé, estem molt esverades ja, estem molt contentes que ens escolteu. El Riqui tira la seva penúltima bala, sembla mentida, però ja estem arribant al final del programa. Sí, i jo m'he reservat el capiaret pel final també cronològicament és cap al final, és, eh, bueno, tampoc no tant, perquè és el 2007, el Dianes Legales, que ja havia portat algun tema d'aquest disc abans. És un tema que va treure l'Evaristo, que el van acusar com de que era un venut i tal, i, i, ell, i ell no hi estava gens d'acord i va fer aquest tema, que es diu així, Bendito. La resposta i bueno, ho, ho podia, podia cridar més, potser, però, però més clar no ho podia dir. espectacular, un altre tema zarranga només a la llista de, de les que avui portem, un munt de cançons de, de l'Evaristo, de La Polla, de Gatillazo, de, de Te Peñas, Te Cagas, de nhi quin programa més, més, més rodó que ens està quedant. És que com ens engarjolin a l'Evaristo, jo crec que llavors sí que rebenta tot, o sigui que, que cremen els carrers, vaja. Sí, però fixa't que fins i tot van politicutxos d'aquests de, de, de la tele que surten per la tele també s'hi apuntaven al carro, no? de, com de donar-li sí, suport, sí. que que fins a cert punt donava certa rabieta del rotllo a ah, l'Evaristo. Clar, és que ara I... com que estem a la onada de la llibertat d'expressió sí. mola, doncs clar, ara tots els que passin durant aquest temps encara que en una altra ocasió probablement no... L'haguessin donat pel sac, sí, sí, sí. sí. Però mira, Val. Com van, eh, les coses? Com van. Com... Va com va. Va com va i el que acaba és aquest pim-pam-pum. L'edició 274 arriba al final amb un parell de temes, com sempre déu nhi quin programa més nodrit de bona música combativa, de música punk de l'Evarista avui. Sí, no? I l'hem fet se'ns ha fet curtet, eh? Sí, Clar, també estem mano a mano, que, que hi, ha, més... hi ha menys penya donant la xapa aquí. I tant. Sempre es troba a faltar els companys del programa quan no, quan no hi són. Clar, tio. Bueno, Què pues... farem? A la propera a veure si som tots. Ojalà Tot sí. Tot i que jo potser... És veritat. <laughs> ja ho veurem, ja ho veurem. <laughs> ja veurem. Mira, el que, el que veurem serà el meu darrer tema, que és, eh, és, és el temazo, és una, és una de les cançons que més poso quan, quan acaba la sessió del PDSCAR. És eh, també de, de l'Enturrecto, del 98, és eh, la Polla Records i No Somos Nada. I jo, per acabar, porto... Mira, curiosament, és l'única cançó que no és de l'Evaristo. És una versió que, que fa amb gatillazo, fa una versió que la coneixeu tots, es diu Apreta el gatillo. Yeah! I amb això... Mm, amb la cirereta ben posada. Amb això m'acomiado jo també. Sí, molt contentes que, que ens escolteu setmana rere setmana aquest programa de música combativa que avui arribava a l'edició 274. Ens veurem ben aviat a la 275. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Vosotros tenéis que hacéis, nosotros ya